И денес конечно ќе ја завршиме книгата Евангелијата според Јован. Не знам како ви се допагеше проучувањето на ова послание, односно на ова Евангелие, во текот на измертиве две и пол години. Мене лично ми се допагеше. Јован е на вистина саканото Евангелие, како што беше насловена една библиска полка од пред 10 години иако се секјам дека и тогаш направија една тешка криминална грешка на тоа. Беше поврзано со прашањето за Витездан. Дали Господов ангел се симнувал да ја мати водата или не, па се кажува теории дека е погрешно да, да се каже Господов ангел, наводно погрешни биле библиските ракописи, кои што пак тврдат. Се едно да не ве замарам со тоа. Тоа беше друга тема. Мијатата сабота го прочитавме крајот на Евангелието според Јован од филмот. Мегуто би сакал да го прочитам и тука од катедра. Значи, после оној разговор со Петра околу неговата љубов, Следува последниот одсек во 20 стих. Значи, јас веќе кажав, тогаш пред две саботи, во врска со 19 стих, кога му прорече на Петра со каква смрт ќе го прослави Бога, изборов дека тоа, јас долго време го знаех како единствениот пример на христијанска традиција, која што Елена Вајт ја потврдува, дека Петар бил распнат со главата надолу во Рим. А неодамна разбравме, благодарение на брат Саше, дека Елена Вајт потврдува една друга традиција, која што ја нема во Библијата, наводно дека забранетиот плод бил јаболко. Елена Вајт го потврдува тоа дека бил јаболко во еден неизин Цитат. 20 стих. А Петр кога се заврти, виде дека по него оди некој. Видев како тоа беше прикажано во филмот и така филмот завршуваше. Како оди оној кого Исус го сакаше и кој на вечерата се беше навалил на градите негови и прошуваше Господи, кој ќе те предаде? Кој е ово? Јова. Они што го пишува. Евангелието. Тоа е, тој ќе каже кој е, тој, е подоцна. Штом го виде Петар него, му рече на Исус, Господи, а овој пак, <laughs> зошто? Много интересно. Значи, што току беше проречена Петровата смрт, неговата иднина, и сега Петр се вика, а овој? <laughs> Како ќе заврши овој? Много интересна реакција. Зошто Петр вака реагирал? Зошто бил толку љубопитен? А како ќе биде со Јован? <laughs> Може би сме искушени да помислиме дека Петар тоа го кажал повторно од онаја желба за првенство. Бидеќи на времето, нели, кои беа првите тројца од апостолите најблиски до Христа? Петар, Јаков и Јован. Значи, Јован бил конкурентот во Петровата гордост, Петровото првенство. Но овој пат, верувам, особено после Петровото понижување и после неговата рехабилитација со предходниот разговор крај езерото, не верувам дека Петар го поставил тоа прашање повторно од желба за првенство. Значи, ако јас имам маченичка смрт, како ќе помине Јован. Верувам дека тоа го поставил од аспект на братска грижа. А дали и он ќе заврши Но, може би и не било така. Може би било на крајот на криштата најверојатно чиста љубопитност. Бидеќи тоа го заклучувам од Христовиот одговор на ова прашање. Исус му рече, ако сакам тој да остане додека да дојдам, тебе, што ти е гајле? по нашки, кажем. Ти врви по мене. Много интересно. И се пренесе овој збор меѓу бракета, дека тој ученик нема да умре. Видите како биле сватени Христовите зборови. За мене ова представува овој епилог, представува, ај може би не главната, Но најинтересната причина, како одговор на прашањето, зошто била напишена 21-та глава од Евангелието според Динам. Јас малку искоментирав за тоа мејатата сабота, затоа што во филмот беше споменато до крај, но сега малку во поголеми детали. Значи, кога Исус ги кажал овие зборови, во 22 стих, учениците тоа го сватиле како пророќство дека Јован на вистина никогаш нема да умре, дека ќе живее до второто Христово доаѓе. И сега Јован, единствениот жив апостол, после 60 години, која го пише во ова последно Евангелие, по се изгледа дека така и ќе биде. Замислите, на стари години бил фрлен дури и во котел со врело масло по наредба на царот Домицијан, пред да биде испратен на Патмос. Каде што не лепло како нас, тако бил прогонет во робија. И Господ го спасува, како што ги спасува тројцата другари на Данијал од огнената печка. Духот на пророкшто вели дека кога бил изваден од котелот со врело масло, немало ниту, ниту здив, ниту мирис на нешто изгорено. Много интересно. Сигурно големо сведоштво за овој суров цар, инаком. Сите историчари го споредуваат Домицијан со Нерон, значи налудничав цар. И сега замислите каков ефект имало тоа врз христијанската црква од тоа време, че 90-те години од првиот век. Особено во светлина на пренесуваната традиција, дека овој ученик нема да умре. Че значи, еден старец го фрлаат во котел со врело масло и Господ го спасува. Па сите христијани за нив од најстар до најмлад, до највчерашен, може би, крстен, им изгледало на вистина како потврда дека Господ на вистина нема да дозволи овој ученик да умре додека Христос повторно не дојде. Па сепак, тоа била погрешно пренесена традиција. Много одам имав проповед токму на оваа тема. Значи, освен тоа што меѓу учениците уште од 50-ница па натаму, се ширела вистинска традиција, вистинско предание за Христовиот живот и за неговата наука. И апостолката црква многу повеќе зависела од тоа живо предание, отколку од пишаните евангелија. Пишаните евангелија биле многу подоцни пишани, а и не е се во нив запишано, како што самиот Јован ќе рече. Мегутоа, имало и погрешни традиции, затоа што погрешно биле сватени Христовите зборови. Јован, пред да замине од овој свет, сака да ја корегира таа традиција. Зошто? Бидеќи ако не ја корегира, а скоро целата црква живее со уверување дека тој нема да умре никогаш, што ќе случи кога ќе умре? Многу верници сигурно ќе бидат разочарани. Мнозина може би ќе остават верата. Може би тоа ќе биде аргумент на противниците на христијанството против верата. и се пренесе овој збор меѓу браќата дека тој ученик нема да умре. Но Исус не му рече дека нема да умре, туку ако сакам тој да остане, додека дојдам, тебе што ти е? Исус не прорекол дека Јован нема да умре. Туку рекол, ако сакам да биде така, ти не се грижи за тоа. Замислите да беше така, апостол Јован треба да биде жив до ден денес. 2000 години. Тој е ученикот кој сведочи за овие настани и ги напиша и знаеме дека сведоштето негово е вистинско. А има и многу други работи што ги изврши Исус и кои, ако би се напишале поред, ми се чини не би можеле да се сместат во целиот свет напишаните книги. Ова се многу убави зборови, според мене. Овој стих и завршува Евангелијето со Амин. Еврејскиот збор Амен. Што значи така те биде. Let it be. Таа песна таку затоа така се вик заради Амен. Овој стих го ставивме како насловен стих на онаа брошура, ако се секавате Христос во историјата. На македонски јазик ја издадовме 97 година. И кој што зборува за разни вон библиски податоци од во врска со Христовиот живот. Има многу работи што Христос ги кажал и ги направил, а што не се запишани во Евангелијата. можеме да погледнеме еден пример во врска со ова. Да отвориме во делата на апостолите 20 глава, 35 стих. Ова е Павловиот проштален говор со епископите и старешините во Азија, целиот крај целата таа провинција која што го имала за седиште Ефес како центар. И во 35 стих од 20 глава на Дела апостолски им вели со ви покажав дека така треба да се трудите и да им помагате на немокните, а исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој самиот рече поблажено е да се дава, отколку да се прима. Што рекол Христос според Павла овдека? дека? Поблажено е да се дава, колку да се прими. Овие зборови ги нема никаде во четирите Евангелија. Никаде не се запишени во четирите Евангелија. Дека Христос рекол вакво нешто, знаеме само од овој стих во дела на апостолите. Ова е само еден многу мал пример за тоа како првата црква, значи дури и старешените во Ефес, на кои што им го кажувал тоа, знаеле за ова. Тие ја имале таа жива традиција тоа живо предание. И тоа живо предание кое што некои го запишувале пред канонските евангелија, представувало извор, материјал од кој што, например, Лука го напишал својата евангелија, базирајќи се на тие извори, што кажува Лука во првата глава од неговата Евангелија. Да не испадне дека почнувам со ново Евангелије ова вечер. <laughs> освен ако Господ така сака, и ако вие така сакате, да почнеме со синоптичките евангелија, каде што водител ќе ни биде Лука. Во првата глава, првиот стих, бидејќи мнозина се обидоат да пишуваат за настаните што се случија меѓу нас, како што ни ги предадоа оние кои уште од почетокот беа отчевици и служители на Словот. Значи, го споменува преданието, како што ни ги предадоа оние кои што од почетокот беа сведоци и служители на Словото. Но во првиот стих прочитавме дека мнозина се обидува да пишуваат за настаните, што се случија меѓу нас. Значи имало пишани извори пред канонските евангелија. Еден од тие пишани извори е Евангелијето според Матеј на арамејски јазик. Не овој грчки матеј што сега го имаме во Евангелијата, во Новиот Завет. Матеј го напишал својата Евангелија прво на арамејски јазик. Ова што ние го имаме е превод. И ден денес превод на сите други јазици, вклучително и на македонски. Но имало и други пишани извори, кои што не влегле во Новиот Завет. Зато што тие биле извори за канонските евангелија. Намислив и јас, вели во третиот стих, отако испита се од почетокот. Значи, Лука ги испитувал и живото предање, и тие први пишани извори. Да ти опишам точно поред честите Теофиле, за да ја препознаеш веродостојноста на учењето на кое си се учел. Така го в Евангелието според Лука. <laughs> Не значи дека мора да продолжиме со него, таму каде што завршуваме вечерва со Јова. Инаку, мијатата сабота, малку се задржав и на една друга причина зашто Јован ја напишал последната глава од својото Евангелие, и тука допрев некои аспекти во врска со значењето на првиот ден од седмицата неделата за првата црква. Нешто кажав дека неделата меѓу другото била наречена и осмиот ден, и иако тоа не го довршив, решив тоа да остане за може би наредната сабота наутро, ќе видиме како кога. А сега тука завршуваме. Па ако ви се допадна Евангелието според Јован, и ако сакате да продолжиме со, со Лука, или ако сакате да продолжиме со делата на апостолите, а тоа е пак Лука, Јовановата Евангелие е помеѓу две книги на апостол Лука, слободно кажете, никогаш не е здолебно да се проучуваат Евангелијата. Ако сакате па, подготвувајте се за Јакововото послание, кој што е предмет на проучување на следната библиска полка. И верам дека тоа, иако е кратко, ќе биде интересно проучување. Како и да е, јас само да ве подсетам дека Евангелијата според Јован не го завршивме целосно. 17 глава, 3 стих, го ветив како посебна серија проповеди. И тоа ќе биде оваа есен, ако даде Господ живот и здравие, но после светата вечера, натаму, октомври натаму. Може би од 11 октомври ќе почнеме. Но не знам, не сме се сигурни. Ќе го ставиме тоа за во иднина.